Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture dać występ, give a performance, deliver a performance, wydać opinię, give an opinion, express an informed opinion, przemyśleć, dokładnie rozważyć, give thought, give careful consideration, dać szansę, give a chance, offer an opportunity, powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture dać występ, give a performance, deliver a performance, wydać opinię, give an opinion, express an informed opinion, przemyśleć, dokładnie rozważyć, give thought, give careful consideration, dać szansę, give a chance, offer an opportunity, powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture dać występ, give a performance, deliver a performance, wydać opinię, give an opinion, express an informed opinion, przemyśleć, dokładnie rozważyć, give thought, give careful consideration, dać szansę, give a chance, offer an opportunity, powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ. Give a performance. Deliver a performance. Wydać opinię. Give an opinion. Express an informed opinion. Przemyśleć. Dokładnie rozważyć. Give thought. Give careful consideration. Dać szansę. Give a chance. Offer an opportunity. Powiedzieć komplement. Give a compliment. Pay a compliment. Dać gwarancję. Give a guarantee. Provide a guarantee. Dać znak. Give a sign. Signal clearly. Złożyć oświadczenie. Give a statement. Issue a formal statement. Przeprowadzić demonstrację. Give a demonstration. Perform a demonstration. Wygłosić wykład. Give a lecture. Deliver a lecture. Dać występ.